Їде так рано, сказав він. Зараз лише десять хвилин на одинадцяту. За кілька хвилин буде на місці. Отже, якщо він раптом з'явиться тут, ми вийдемо через пасаж. Не даремно ж я обрав це кафе. Покличте офіціанта, розрахуйтесь. Бартікс не зводив очей з вулиці. Щойно я розрахувався, як він стиснув мені руку. Тротуаром до вулиці Рокет крокував Жозеф Сюрло. У бік нашого кафе він і не глянув. Підійшовши дорогу вулиці, він завагався мить і трохи повернувся назад. Потім зайшов до кафе через дорогу від нас і влаштувався на заскленій веранді. Ви певні, що він нас не побачить? запитав я Бартвікса. Звичайно, ми ж у затінку. Сюрло розгорнув газету і заходився читати. Він начебто не цікавився тим, що діється навколо. Ми ну, за ним стежимо у трьох, зауважив Бартвікс. Крім нас з вами, ще продавець газету там на розі. Надзвичайно романтично. Ні, просто класично. Способів стеження не так то й багато. До сюрло підійшов офіціант і прийняв замовлення. Я можу майже з певністю сказати, що він замовив, пожартував я келих білого вина. Ну, Дуже хотілося б знати, чому цей Боудур прийшов так рано. Він устиг би і наступним рейсом. Може, у нього призначено побачення? Ні, сюрло ні на кого не чекав. Він 40 хвилин сидів час від часу, поглядаючи у глибину свого кафе, можливо, там висів годинник. Але ніхто до нього не підходив, ніхто з ним не розмовляв. А сам він увесь час читав газету. За шість хвилин до одинадцятої Сюрло підвівся, вийшов з кафе і попростував до комісаріату. Ну, що ви на це скажете? спитав я. Бартікс мовчки стинув плечима. Він не здавався ні розчарованим, ні збудженим, ледь-ледь зацікавленим, мов гравець, якому байдуже, тим закінчиться партія. І все-таки мені здавалося, що він приймає цю справу близько до серця. На позалежному тротуарі продавець газет підійшов трохи ближче до комісаріату. Лишалося тільки чекати. Об 11.12 сюрло вийшов, спинився біля комісаріату і запалив цигарку. Мені це подобається, зауважив Бертвікс. Дивіться, який у нього спокійний вигляд. Справді, у бадьоро, здавався, він почувається чудово. Я сплатив рахунок і в цьому кафе. Зараз ми підемо на серці. Вам ніколи не траплялося за кимось слідкувати? Я пригадав мою невдалу спробу з Лідією і відповів, що такого мені не траплялося. Ну, гаразд, ви повинні лише не відставати від мене. Ідіть весь час поруч. Коли ми зібралися були вийти, Сюрло повернувся до того ж таки кафе із заскляною трасою і сів на той самий столик. Хотів би я все ж таки знати, що в цього негідника в голові, мовив Бертвікс. Цього разу Сурлов вже не читав газету. Він палив цигарку і досить неуважливо дивився у вікно. Бертвікс витяг з кишені записник. Дивіться, є автобус о пів на дванадцяту. У нього було часу, щоб устигнути на рейс. Якщо сюрло не повертається на острів, то одне з двох або він лаштується в якесь інше місце.